Və biz keçən dərsə e, təkfir bölməsindən, yəni keçən dərsə demək olar ki, birinci dərsin təkrarı oldu və əsas məsələ də yəni təkfiri yayılma, yaranması, yayılması və ilə və s. əhlüsəm iman məsələsində yəni araşdırdıq və bu gün də inşallah yəni e, küfrün lüğəti və islahı tərifi. Ümumiyyətlə şəriətdə, yəni İslam şəriətində, yəni lüğəti islahı məna. Yəni hər bir məsələ barədə danışmaq istəyirsən, məsələn götür şirk, götür nifaq, götür paxıllıq, götür şəhilik, götür küfr, götür nifaq və s. Bunlar hər biri, yəni lüğəti və islahı mənada bunların nəyi var? Yəni mənası var. Və islaha mənası da daima demək olar ki, islaha mənası da onunla lüğəti mənsan irəli gəlir. Və sözün baxsa görsə, yəni küfr məni küfrə, yəni İbn Farisən lüğət alim buyurur ki, kəf, e, sonra kəf üç hərif, kəf, fə, vara hərfləri Yüksübə yerdə deyir, örtüyü demək, yəni örtülü, ya tax deyə mənasındadır. Yəni kəfərə, yəni örtdü, yəni örtmək mənasındadır. Və həmçində bunu bir neçə, yəni necə deyərlər, lüğət alimləri də bunu adlandırır və İbn Əsir də, İbn Əsir də rəhməhullah buyurur ki, asl küfr taxtiyatu şey, taxtiyatu e, təstəhlikihi. Yəni küfrün əsli nədir? Bir şeyi örtmək. Taxtiyatu şey. Yəni bu baxımdan da, yəni e, əkinçilər də, yəni kuffar adlandırır. Deyir ki, ومثل ومثل kuffar ومثل غيث عجب kuffara. Yəni ki, hansı ki o yağışın e, necə deyirlər, yağışın e, təəccüblənməsi, yəni o əkinçilər, yəni əkinçilər burada kafir adlanır. Deyir onlarda yəni təəccüb əmələ gətirdi. Çünki onlar deyir Allah Subhanahu kəmətəli geysin əcəbəl kuffara nəbatu. Kəmətəli geysin əcəbəl kuffara nəbatu. Yəni o yağış hansı yağan zaman o əkin biçin sahiblərinə, yəni o həmən o bitkinin yetişməyi onlara təəccüblü gəldi. Çünki Allah son burada onları, yəni kuffar adlandı, yəni kafirlər adlandı. Yəni kafirlər burada nəyə görə? Çünki onlar, yəni buğdanı torpağa örtdüyünə görə. Yəni o zaman ki buğdanı, yəni torpağa, buğdanı ora tök, örtmək nə idi? Buğdanı həmən torpaqda gizlətmək, hansı ki, yəni bu lüğəti mənasında küfrün lüğəti mənası, yəni budur. Ancaq onun islahı mənasında isə necə deyil Əzhəri və Leyth buyurur ki, Naqidul iman, yəni küfr, kafir, küfr nədir? Yəni imanın əksi, imanın ziddi. Həmçində İbn Həzm də bu barədə e, mən tərif edir ki, o küfr, yəni şəriətdə e, rububiyyəni, yəni sonra peyğəmbər nübüvvətini və hətta ki peyğəmbərlərdən səhi, düzgün səhi olan hər hansı bir şeyi cühd eləmək, inkar etmək deyir artıq, deyir, yəni küfrdür. Həmçinin İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, الكفر جهد ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به سواء كان من مسائل التي يسمونها علمية أو عملية من جهد ما جاء به الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. يعني ابن قيم رحمه الله ki, küfür Peyğəmbər s.ə.v bilinən hər hansısa bir şeyi, istər deyir elmi iş olsun, istər necə deyərlər əməli iş olsun, Peyğəmbər s.ə.v sabit ol hər hansısa bir şeyi inkar eləmək, bu deyir artıq nədir? Bu deyir artıq yəni e, kafirlikdir. Yəni kafirlik necə bugünkü e, mövzuda deyildiyi kimi təhcə Allahın hökmünə hökm verilməmin deyil. Yəni kafirlik təkcə Allahın endirmən hökm etmə deyil, kafirlik Allah Subhanahu taalanın nazil etdiyi hər hansısa bir şeyi istər əməli, istər elmi bir e, anlamı inkar eləmək, ondan üz döndərmək bu artıq, yəni kafirlikdir. Həmçinin Səadi rəhmələ buyurur ki, hədül küfr əl-cəmli cəmi əcnəsihi və anvahihi və afradihi huvə cühdü mə cəbihi ər-rasulü s.ə.v əvcəhədə ba'dahu. Səadi rəhmələ buyurur ki, yəni küfr hər şeyi şamil elir. Yəni Peyğəmbər s.ə.vələ Peyğəmbərlə gələn hər hansısa bir şeyi inkar eləmək və yaxud ondan bir hissəsini inkar eləmək. Ya Peyğəmbər gətirdiyi bütün hər bir şeyi inkar eləmək, ya ondan bir şeyi inkar eləmək, bu artıq nədir? Bu artıq yəni, yəni küfürlüdür. Həmçində İbn Teymiyyənin də məşhur söz var. Deyir, hətta deyir, kim deyir, e, qadının hicabının vacib olmasını istəyəcə eləsə belə, bu din insan artıq nə olur? Yəni kafir olur. Yəni burada düzdür, indi E, biz bu küfr bölməsi indi-indi başlayırıq. Yəni girişdən başlayırıq ki, yəni qoy əvvəlcədən biz dərk eləyək ki, yəni insan təkfirdən danışmamışdan qabaq, hansısa bir müsəlmanı dindən çıxartmamışdan qabaq hansı etapları keçməlidir? Aydındır və ona görə, yəni bu məsələ çox məsələlər, bu danışdığımız məsələ çox məsələlər var. Məsəl üçün artıq burada e, mütləq və müqayyət küfr var. Bunun yeri deyil. Sadəcə biz yəni elə bir ki, əlifba kimi, yəni başlandan başlayırıq. Ona görə misalları, yəni sonrakı dəstədə yəni aydınlaşacaq. Və həmçində e, bu təriflərə baxsan, yəni küfrün e, şər'i islahı mənasına baxsan, görürsən ki, yəni bütün alimlərin tərifi iki şey burada e, özünə cəmləşdirir. Ya imanın əksidir, yəni bu bu da düzgün tərifdir. Yəni küfr nədir? İmanın əksi. Və yaxud da ki, hər hansısa bir şey dindən e, tanınmış, hər hansısa bir şey nə eləmək, yəni inkar eləmək dindən hər hansısa bir şey inkar eləmək, istər Qurandan olsun, istər Peynəsəm gətirdiyi, yəni sünnədən olsun, hər hansısa bir şey, ya onu kamil, ya da cüzü, ondan hansısa bir hissəsini inkar eləmək artıq deyir, <coughs> insanı yəni küfrə yəni, çatdırır. Və onların lügəti və şəri mənasına bax, arasındakı fərqə baxsa, görək ki, bunun islahı mənası nədən irəli gəlir? yəni lüğəti mənasına, yəni islahı mənası lüğəti mənasına irəli gəlir və dedi ki, lüğəti mənasında, yəni e, kafir nədir? Buğdanı torpaqda gizlədən, yəni torpağı yarıb buğdanı orqoy, bütün torpağını ötmək, bu nədir? Yəni bu kafirdir bu insan, yəni əkin həmən insan, yəni e, həmən əkinci, yəni kafir sayılır, yəni lüğəti mənada. Amma islahi mənada nədir? Həmən insan imanını üstünü küfrlə örtdüyünə görə, yəni baxın, lüğəti mənasında örtmək və islahi mənada nədir? İmanın üstünü örtmək, imanın üstünü küfrlə örtmək nədir? Bu artıq yəni insanda yəni kafirlidir və necə Leyt rəhməhullah buyurur ki, "İnnə məsummiyəl kafru kafran lənəl kufra qatta qalbahu." Kafir ona görə kafir sayılır ki, onun qəlbi nə olur? Onun qəlbini yəni, iman örtür. Yəni qəlbin iman örtdüyünə, e, əstəğfurullah, qəlbini küfr örtdüyünə, yəni qəlbi küfrün içində gizləndiyini örtdüyünə o insan kafir, yəni kafir qalır. Və İbn Fəris rəhməhullah buyurur ki: "Val kufr diddul iman sumya li'annahu taqtiyatul haqq." Deyir kafir ona görə e, imanın ziddidir və ona görə kafir sayılır çünki o, yəni e, haqqı nə edir? Haqqı örtür haqqın, haqqın üçün öhdüyündən o insan yəni kafir kimi qalır. Və sonra da İbrahim Ruhel, e, yəni Həfzəhullah, yəni bu yəni lüğəti və islahi mənasını araşdırandan sonra həqiqi mənada yəni e, küfrün, yəni Quranda itlaqatları var. Yəni bu e, e, Quranda, Quranda küfür neçə itlaqda gəlir? Və ən birinci, yəni neçə e, itlaq olur? Yəni böyük küfürdə, kiçik küfürdə və yaxud hansı növdə və baxımdan e, birinci qism onu gətirib ki, Quran-ı kərimin ayələrində yəni küfrün e, böyük küfrə aid olması, hansı ki, o böyük küfür ki, insanı yəni dindən salır və sonra burada müəllif yəni ayələri gətirib. Yəni ayələrin birində deyir ki, Allah sonra buyurur ki, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Yəni Bəqərə surəsində ayədə ki, Allah sonra deyir ki, Süleyman, yəni peyğəmbər kafir olmadı, ancaq şeytana nə olurlar? Yəni kafir o zaman ki, Allah Subhanahu taala iki mələk göndərmiş Harutla Marutu ki, e, insanları yəni sehr edib onu sınağa çəksinlər. Və bu baxımdan da öyrətməmişən qabaq onlar deyərdilər ki, yəni bizə küfr eləməyin, yəni biz şey bu e, boş əməldir. Allah Subhanahu bunu sınağa göndərib və Allah Subhanahu deyir ki, "Və ma kəfər Süleyman." Yəni bundan sınağa baxmayaraq Süleyman burada kafir olmadı və kim kafir oldu? "Vələkinnə şeyatinə kəfəru" ya şeytanlar, yəni küfr elədi, yəni kafir oldular. Və burada küfr sözü, yəni e, dindən çıxaran, yəni küfr mənasında. Həmçində başqa ayədə Allah Subhanahu ki, "Və lakin ixtələfu feminhum men amen və minhum men kafar." Allah Subhanahu deyir ki, "Lakin ona ixtilaf elədilər və onlardan bəziləri mömin oldu, iman etdi və bəziləri oldu, yəni kafir oldu və bu da artıq küfür burada, yəni böyük küfür mənasındadır. Həmçində başqa ayədə Allah son buyurur ki: "Laqad kafarallezina qalu innallahu innallahu vel mesih ibn Məryəm." Artıq o kəslər ki, dedilər ki, İsa əleyhissalam ə, e, yəni Məryəmin oğlu İsa Allah da artıq o insanlar nə olar, nə oldular? O insanlar artıq yəni kafir oldular. Həmçinin bunun ayənin arxasında Allah Subhanahu buyurur ki: "Laqad kafara ladina qal inna Allah thalitun thalatha." Artıq o insanlar kafir oldular ki, onlar dedilər ki, Allah Subhanahu 3 dənədən, yəni biridir. Və həmçinin başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Və yaqulu ladina kafaru lesta mursila." Və deyir, kafir olan e, o kafir olanlar dedilər ki, sən göndərilmiş deyilsən, yəni elçi deyilsən, yəni göndərilmiş, yəni elçi deyilsən. Və bütün bunlar həmçinin başqa ayda "Və men yetebeddelul kufra bil iman faqad dalla sawas sabil." Kimdir artıq yəni küfrü imanla dəyişərsə, o artıq yəni haqq yoldan, yəni yayılmış olar və bütün bunlar hamısı yəni e, bütün bu ayətlərdə ham e, kafir sözü hamısı, yəni böyük küfür, yəni itlaq mənalı, yəni böyük küfür, hansı o küfür ki, insanı yəni dindən sarır. Həmçində hədislərdə də gəlib. Hədislərdə hansı ki, Peyğəmbər sallallahu <coughs> mömin o kəsə bənzədib ki, hansı ki, onlar yəni e, əkində e, incə e, bitkilər var ki, yəni o insanlar onun üzərində deyir, e, yarpa, e, zəif yarpaqlar olur, yəni saralmış solmuş yarpaqlar olur və deyir, o külək əşdi, külək əhdikcə, əsdikcə, bu deyir, həmən bitki sağa sola çönür və həmən zəif nə olur? Həmən zəif yarpaqlar tökülür və ancaq onun üzərində güclü yarpaqlar qalır. Və deyir, möminin isə misalı odur, yəni bu e, sınaqlardır ki, yəni möminlər, yəni sınaq gələn vaxt möminlərin halı necə olur və kafir də ona bənzədir ki, o da deyir, elə bir bitkidir ki, elə bir, yəni, e, yəni bitkidir ki, hansı ki o, yəni yellənmək bilmir. Yellənmək, külə əsən kimi neyinir? Onu sındırır. Hansı ki, Allah, yəni, burada da bu küfürlə mömini misalı artıq e, küfür o küfürdür ki, insanı yəni dindən çıxaran küfür. Həmçində İmam Müslimdə, yəni səhədisdə Ənəs İbn Malikin hədisində Peynəsən buyurur ki, İnnel kəfr idə əmilə həsnədən ut'imə bihə tu'mətən minəd dünya və əmməl mü'min fə innəllaha yudaxxiru ləhu həsənətuhu fil əxirə. Yəni, İmam Müslim səhədisində Peynəsən buyurur ki, həqiqdən də müminin kafiri misalı ona bənziyir ki, əgər kafir bu dünyada, bu dünyada əgər hansısa bir yaxşılıq eləyərsə, Allah o yaxşının əvəzini eləyər, ona bu dünyada verər, var dövləti ilə, bu dünyada onun var dövlətini artırar, yəni elə eləyər ki, qiyamətə heç bir şey qalmasın. Yəni, mümin kafirin elədiyi yaşılan əvəzi bu dünyada ona verilər və deyir, ancaq mümin isə, mümin isə onun elədiklə yaxşıları Allah üçün neynəyər? Onun üçün qiyamətə yəni qoruyub saxlayar. Düzdür, əvəzini bu dünyada da verər və axirətdə də verir ki, Allah üçün deyir ki, e, Əllədinə qalu Rabbənə ətinə fiddün həsənə və filə axirətə həsənə və qinə ədəbənə. Ya Rəbbim bizə dünyada və axirətdə neyinə həsənət ver və müminin misal odur ki, mümin dünyada da ona verilir və onun, yəni, axirətdə də onun əməlini olur, yəni puç put sayılmır. Və burada da Peyğəmbər iki dənə iki qism insanın misal çəkməsi, mömin və kafir misal çəkməsi onu göstərir ki, burada mömin mömin, kafir isə yəni ümmətdən, dindən çıxaran, yəni küfürdür. Həmçində e, başqa hədislərdə də artıq yəni kafir, yəni böyük küfür kimi yəni qeyd olunub. Və həmçində E, ikinci qism isə Quranda e, küfrün itlaq olunması, e, küfrün deyilməsi Quran-Kərimdə e, ikinci qismdə var, o da küfrün, yəni kiçik küfr olması, yəni küfrün kiçik küfr olması, hansı ki, ən məşhur ayə də buna e, Allah sonra e, Maidə surəsində ayədə ki, Allah sonra ki, "O men lem yahkum bima enzallahu fa ulaikumul kafirun." Deyir o kəslər ki, Allahın indirdiyi ilə hökm eləməzlər, onlar nə olar? Onlar artıq yəni kafirlər olarlar. Hansı ki, İbn Abbas e, radiyallahu anh buyurur ki, Hiyə bihi kufrun və leysə kufran billahi və mələikəti və kutubihi və rusuli və həmçində bunu tavus edir. Yəni, İbn Abbas deyir ki, o, yəni, o əməl, yəni küfr əməldir. O küfr ki, hansı ki, Allaha e, küfr etmiş kimi, mələklər küfr etmiş kimi deyil. Yəni burada İbn Abbasın bu söz demək nəyə göstərir? Yəni o küfür ki burada, yəni Allahın hökm hökm verməmə məsələsi, yəni o insanı İslamdan çıxardan, yəni küfür deyil. Və həmçinin başqa rivayətdə İbn Abbas buyurur ki, "Leysə bil kufr alladhi yadhhabun iley." Deyir o siz fikirləşdiniz, yəni sizin e, getdi, yəni təsəvvür edin küfür deyil. Yəni İslamı dindən çıxaran küfür deyil. Həmçində başqa rivayətdə Tavus buyurur ki, "Leysə bi kufrun yanqul anil millə." Deyir o küfür deyil ki, o insanı millətdən, İslamdan çıxardan, yəni küfür deyil. Və həmçində Həmcə ata buyurur ki, kufrun duna kufr və zulmun duna zulm və fuskun duna fusk. Yəni ki, deyir ki, hansı ki, e, küfürdən kiçik küfür, zülmdən kiçik küfür, e, zülmdən kiçik zülm və fasiqlikdən də, yəni kiçik fasiqlik və onu göstərir ki, yəni e, kaf, küfrün də iki növü var və zalımlığın da, zülmün də iki növü var və fasiqliyin də, yəni iki növü var. Və həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, وقال ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد من السلف في قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون كفر دون كفر وظلم دون ظلم فسق دون فسق وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما ابن تيميه رحمه الله rəhməhullah شيء artık İbn Abbas və başqa sələflərin deyil, bu ayənin təfsirində dedikləri söz ki, yəni o kəslər ki, Allahın hökmünə hökm verməzsə, onlar kafirlərdir və onlar zalmədir, onlar fasiqlərdir. Və bu ayələr onu göstərir ki, e, küfrdən aşağı küfr, zülmdən aşağı zülm və fisiqdən aşağı fisq hansı bu sözü Əhməd və Buxari və başqa, yəni sələflər də yəni bu rəydədirlər ki, və küfr küfrdən aşağıdır, Fisk fiskdən aşağıdır və zülm də zülmdən aşağıdır. Və hansı ki, düz həqiqi mənada xavariclər və mühtəzləri çaşıran məsələ o dincə İbn Qeymi məhşi söz var. Deyir, onlar başa düşmədilər ki, başa düşmədilər ki, insanın qəlbi, möminin qəlbində imanla küfür, yəni nə olar? Yəni cəmlənər. Burada küfür hansı küfürdür? Kiçik küfürdür hansı ki, onun təfsirində deyilir, çünki imanın şöbələri, imanın şöbələri imandan salim, yəni itaətin şöbələri imandan sayıldığı kimi, yəni asilin də şöbələri nə sayılır? Yəni küfürdən sayılır, aydındır. Və ona görə də İbn Teymiyyə rəhməhullah yəni bunu buyurur ki, yəni bu rəydə həmçinin Əhməd, həmçinin Buxari, həmçinin də başqa sələflər də yəni bu rəydədirlər. Və o məsələ ki, yəni Allahın hökm hökm vermə məsələsi də bu da yəni böyük asillərdən, böyük günahlardandır. Hansı ki, bütün təfsir alimlərindən baxsaz İbn İbn Kəssə, ondan sonra Zadil Məsir və hətta ki, Qurtubun təfsirinə və ya Tabarin təfsirinə, yəni orada e, sələflərin bu barədə yəni misalları var. Deyir, Allahın hökmünü hökm verməmə məsələsi, deyir, o məsələdir ki, əgər insan öz havasını ittiba eləyərək, rüşvət alaraq və başqa hallarda, yəni Allahın hökmünü hökm vermirsə, və o bilir ki, asidir. Bir var ki, insan, insan e, Allahın hökmünə hökm vermir və inkar edir. Bu başqa məsələ. Əgər insan Allahın hökmünə hökm vermirsə və bilirsə ki, o asidir, bu deyir artıq yəni küfr, İslamı dindən çıxartmayan küfrdür. Yox, əgər insan o elədiyini haqlı sayırsa və desə ki, e, kimsə yəni etiqad eləsə ki, mən Allahın hökmünə hökm vermirəm və ya ki, bu hökm, bu hökm e, Allahın subhanı hökmü bu gün yaranmır, gerdə qalmış hökmdür, müasir və ya nədirsə, Əgər bunu ehtiqat eləyirsə, bu artıq nədir? Bu artıq yəni insanı dindən çıxaran küfrdür. Yaxşı, gəlin baxa görək, bugün həmən bu təkvirsən ilişdiyi mövqi nədədir? Onlar da bu sözləri deyirlər. Deyir ki, bəli, əgər o insan deyir, o insan... E, Əgər etiqad eləyirsə, halal sayırsa, bu deyir kafirdir. Yox, əgər halal saymırsa, bu nədir? Bu deyir kafirdir. Yaxşı, bəs onda sən bir insan bir əməli eləyəndən sonra sən ona hüccət qaldırmamış, hardan bilirsən ki, o əməli halal sayır, yoxsa halal saymır? Qayıt sənin özvə. Sən özün asillər eləyirsən, düz deyil? Sən özün Allahın asillərini eləyirsən, Allahın hədlərini aşırsan. Sən özünü niyə görə orada kafir hesab eləmirsən? Çünki sən bilirsən ki, nədir? Bu yəni sən bilirsən ki, asir eləyirsən, halal saymırsan onu. Və sən özündə onu bilirsən, özü də hökmü vermirsən. Yaxşı, sən bəs başqasına niyə hökmü verirsən? Məgər sən getdin, başqasına hüccət qaldırdın, yəqin bildin ki, məsələn, onlarla söhbətlə deyir ki, e, tağutdur, hökm verir, Allahın hökmü hökmü, deyirəm, aidini məsələdir. Bu Quranda, sünnədə var. Bəgər sən yəqin bildin ki, onu halal sayır, deyir, bunu eləməyə bəhs söylü halal sayır. <coughs> deyirəm, subhanal, o qədər müsəlmanlar var ki, zinə eləyir. Mehcidə gəlir, zinə eləyir, oğulluq eləyir, fırıldaqlıq eləyirlər, nə bilim, filan-filan günahları eləyirlər. Məgər o eləməyi ona dəlalət ki, o insan artıq halal elədi onu. Kim bunu etiqat eləyir? Heç kim. Yəni, təsəvvür edən ki, o insan bəli, bilir asili eləyir. Əgər sən də, əgər kimsə Allahın hökmünü hökm verməyən və ya hansısa bir asilikləri eləyən, sən niyə görə bəs ona hüccət qaldırmamış, onun qəlbini bilmək, necə sən ona hökm verirsən? Bax, onların ilişdiyi məsələ budur. Və bəzi də şübhəli məsələ var ki, hansı ki, müasir, yəni Saudiyanın keçmiş İbn Bazdan əvvəlki muftisi idi, Muhammed İbrahim, yəni ə, e, sələfi şeyxlərdən idi və onun da fitvası var ki, ki o misal onu odur, o, odur ki, əgər hakim ə, e, hər şey Allahın hökmü ilənsə, bir neçəsi Allahın hökmü ilə deyilsə, onda deyir, o deyir, küfrdən aşağı küfrdür. Aydındır. Yox, əslində bu da düzgün deyil. Niyə görə? Çünki əgər insan, insan bütün hökmlər Allahın hökmü ilənsə, bir ikisindən başqa Əgər kim deyə bilər ki, o kafirdir, yoxsa kafirdir? Əgər o bir ikisini halal saysa belə yenə də kafirdir. Baxma ki, o biri hökmləri ona Allahın hökmləridir. Yəni məsələ elə məsələdir ki, bura girişən adam bu məsələnin əslini anlamayıb. Bu küfr məsələni anlamayıb. Əgər sən öz elədiyilən asilərə görə, çünki hamı bilir ki, yəni küfr təkcə Allahın hökmünün məsələsi deyil. Küfr insan zinanı halal saymağı insanı küfrə aparıb çağırır. Namazı inkar eləmək, namaza cühd eləmək, üzün insanı küfrə aparıb çağırır hicaba istiyazə eləmək, saqqala istiyazə eləmək, balağa hər biri dini ayətləri istiyazə eləmək, hansı ki, ehtiqat eləmək, hamısı küfr aparıbsadır. Yəni ki, küfr məsələ təhcə Allahın hökm məsələsinə deyil. Bəli, sən danışanda, danışsan ki, bəli, mən saqqal saxlamaram, çünki əhəm mühüm məsələlər var. Məgər bugün o məsələlərdən də, yəni dəvətdən bugün mühüm məsələ var, əhəm məsələ var, xeyr. Yəni, bugün əsas məsələ dəvət. Əgər bugün, bəli, sənə təhvil verilsə, çək ala, götür hakim ol, nə ol, sən Allahın hökmü kimi tətbiq eləyəcəksən. Çünki bu insanlar Allahın hökmünü öz üzərinə götürməyə qadir deyirlər. Çünki o insanlar hələ İslamdan çox-çox uzaqdırlar. Onlar özəni İslam deyil, amma hələ İslamdan çox-çox uzaqdırlar. Onlar düz ilə Allah Muhammed Rasulullah deyirlər, keçəndə bismillah deyirlər və ilə və s. başa salanda deyirlər, bəli, düzdür, biz namaz qılmaq, heç kim inkar eləmir. Yəni, insanları ona yönəltmək lazımdır ki, ona hazır eləmək lazımdır. Bəs niyə görə Peyğəmbər səsəm Məhkədə birbaşa hökum vermədi? Əgər sən deyirsən ki, Məhkə darul ona görə və əgər sən də Azərbaycan darul hesab eləyirsənsə, niyə görə bura Allahın hökmü tətbiq eləyirsən? Məgər dal küfürdə cahil müsəlmanlar, cahil insanlar Allahın hökmü ilə yaşamağa hazır-hazır deyil, deyəcəksən hazır deyirlər. Misalla gətirəcəksən Məkkəni. Bəyəm, Azərbaycana getsən dal küfr hesab eləyirsən, buradakı insanlar o hökmü götürmə hazır, deyəcək yox hazır deyirlər. Bəs hazır deyirsən, niyə görürsən əhəm müslim məsələsi qatırsan? Onda sən hazır deyirlərsə, sən nəyə keçməlisən? Daha əhəm məsələ. O da nədir? O da insanları haqqa haqq kimi çağırmaq. Yəni, öz hava təqlid eləmək yox, öz danışıb insanları ətrafa toplamağın deyil. Hansı ki, artıq görürsən ki, artıq sən özün isteyizəyə keçsən. Artıq, yəni, saqqalı isteyizəyə çöndərirsən ki, saqqal qayıdır hər dövlətin özünün, yəni adətini. Harada, Quranda, sünnədə harada yazılıb ki, İslam əməlləri saqqal və hətta balaq qayıdır adətə. Bizim subhanallah bizim dinimiz var. Biz əməlləri şəriətdən götürürük. Əgər biz adətimizə gəlib çıxarsa, bizim adətdə Allah bilir saqqal nədir. Yəni, bu saqqalı artıq şəriət hökmündən çöndərib, adilə çöndərmək, bu həqiqi mənədə, əgər insan cahil olması hüccət qaldı, insan başa salmaq ki, sən bu elədiyin düzgün deyil. Hətta küfrə çatdıra bilərsən bu əməlin ki, çünki sən qardaş, şəriətin hökmü isə necə adətə çöndərsən? Bəli, şəriətin hökmündə əgər Əgər adətlər şəriətə ziddirsə, adət adət kimi götürülür. Amma sən şəriətin hökmü hansı ki, peyğəmbər bunu əmr edib. Neçə dəfələn hədislərdə hansı ki, Ayşə rəziyallahu da buyurub ki, həqiqətən deyir Allah şükür olsun ki, Allah sana deyir ki, bu kişiləri, yəni mömin kişiləri, yəni deyir e, saqqalla zinətləndi. Yəni saqqalı möminin zinəti zaydı. Sən onu çöndərgən adətə ilə ki, bu qayıdır hər dövlətin adətinə. Məsələn deyir Saudiyada 5 barmaq ondan yuxarıda, onlardadır. Bizdə bu da saqqal sayılır. Subhanallah. Biz bizdə bəm şəriət ayrıdır. Yəni, bütün bunda nəyə də gəlib, iləri gəlir? İnsan <coughs> məsələyə girişib, yəni labirint kimi bir haldır. Yəni, girişini itirib, çıxışını da bilmir. Nə geriyə qayda bilir ki, insanlar üzünə tüfürəcək elədiyicə, sən bilirsən, nə bilirsən, nə də qabağa gedə bilir, çünki çıxışı bilmir. Və ona görə də bizim də yəni, məsləhət elədik ki, yəni bu kitabı, yəni təkvir məsələsini əvvəldən axıra kimi, necə deyərlər, ə, əlifdən yəyə kimi keçək ki, e, insanlar bilsinlər ki, hətta danışıqları məsələ, düşdükləri məsələ çıxış yolu yəni necədir. Yəni neçə dənə misallar var ki, çəkmək olar ki, yəni insan əgər sən özün özvü üzr qazandırırsansa, sən başqasına hüccət eləməmiş necə ona, yəni üzr qazandırırsan və bütün bunlar onu göstərir ki, həqiqətən də yəni bu mövzuda danışmaq, yəni əslini bilmədən, üsulları bilmədən bu mövzuda danışmaq həqiqətən də yəni cahillikdir. Hansı ki, e, baxırsan görürsən bax Quranda da və sünnədə də artıq yəni yəni küfrün, yəni e, kiçik, e, kiçik küfür və böyük küfür, yəni itlaqı var, yəni qeyd olunması var. Və həmçində hədisdə, həmçində başqa ayədə var ki, Allah son buyurur ki, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Yəni bu ayə ki, Allah son bilir ki, biz artıq deyil, Loğmana hikmət verdik və Allaha e, hikmət verdik ki, Allaha şükr elə və deyil, kimdir Allaha e, şükr eləsə, artıq özünə şükr eləmiş kimidir. Çünki hədisə də gəlir ki, Peygəmbər deyir ki, "Və men men lem yəşkurun nəs la yəşkur Allah." Deyir, kim insanlara şükr eləməz, yəni əgər bir insan bir mömin qardaşın və hətta ki, bir yəni, tanışın əgər sənə bir yaxşıq eləyirsə, sən ona şükrün əvəzini verə bilmirsənsə, Peyyəsəm deyir ki, bu cür insanlar insanın ə, e, əvəzinə, yəni insan elədiyi yaxşının əvəzinə şükr elə bilməyən insan, yəni Allah da yəni, şükr eləməz. Və Allah sonra burada buyuruyor ki, Kim deyir Allaha şükr eləyirsə, bilsin ki, yəni özünə, yəni şükr eləmişəm. Yəni sənin Allah Subhanahu sən nə şükr və nə ibadət və nə namaz olur, heç nə ehtiyac yoxdur. Yəni yalnız və yalnız sənlə Allaha çatan nədir? Yəni sənin takvan, ona görə sən elədiyin şükür. İstər başına gələn bəlada, istər sınaqlarında, istər başına gələn nemətlərdə sənin Allaha şükr eləmək nədir? Onun xeyri, mənfəəti, yəni sənin özünə qayıdır. Və sonra da Allah sana buyurur ki, "O man kəfara kim yəni e, şükr eləməni küfr eləyərsə və bu ayə də bu ayədə, yəni küfrün kiçik küfr olmasını göstərir ki, hansı ki e, Tabar rəhməhullah buyurur ki, "Və man kəfrə fe innallaha ganiyun hamid." Bu ayənin qətibi deyir ki, "Yaqul və man kəfrə ni'mətəllahi ni'mətəllah aleyh ilə nəfsi əsə lənnə Allah muaqibihi muaqibihi alə kufranihi iyyə." Deyir o insan ki, artıq yəni Allah Subhanahu nemətinə küfr eləyərsə, yəni burada küfr hansı küfrdür? kiçik küfrdir ki, hansı deyir ki, o insan Allahın nemətinə küfr eləyərsə, o deyir artıq özünə ə, e, asi özünə, yəni pis eləmiş olur, pis eləmiş olur və deyir artıq deyir Allah Subhanahu bunun əvəzini yəni ona yəni verir. Həmçinin Şovqan da bu ayənin təfsirində buyurur ki, ey Mən cələ kufrun ni'mə məkənə şükrihə fə inna Allah qaniyun ən şükrihi. Deyir, kim ki deyir, e, şükrün əvəzinə, e, nemətin əvəzinə şükr eləmək əvəzinə küfr eləyərsə, o insan bilsin ki, Allah subhanət onun şükrünə nədir? Onun şükrünə daha da uca, yəni istiqamətdir istiğnat ehtiyacı, yəni olmayan. Həmçində sünnədə də, hədislərdə də artıq, yəni küfrün kiçik küfrü kimi <coughs> qeyd olması, yəni hansı İbn Abbasın hədisində Peygəmbər buyurur ki, "Əraytun nar فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفر العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط Yəni, bu hədis məşhur hədisdir, hansı ki, e, Peyğəmbər buyuruyor ki, mən deyir, e, cənnət mənə göstərildi. Yəni burada araytul uritu dedi. Urita uritul cənnət cənnət mənə göstərildi və mən deyir onun əhlinin, onun insanlarının, sakinlərinin çoxunu, yəni qadınlardan gördüm. Və onlar sahabədə ya Rasulullah, onlar Allah'a mı küfr elədilər? Və onda peyğəmbər deyir: "Xeyr, mən deyir artıq onların deyir küfrü, yəni öz e, necə deyirlər, öz e, ailələrinə, yoldaşlarına elədikləri küfrdür. Hansı ki onlara e, yaxşılıq küfrü deyirlər və küfr neyəmə deyirlər ki, peyğəmbər deyir ki, əgər sən onların birinə il boyu yaxşı eləsən, bütün ömür boyu yaxşı eləsən və deyir, bir dəfə ondan nəsə bir pislik eləsən, nəsə səndən bir pislik görsələr, sənə deyirlər ki, vallahi mən sənə heç xeyir görməmişəm. Hansı ki, bütün il boyu ona yaxşıq elə, yəni ona ə, e, bütün bax, elə, filan besməkan və bir dəfə səndən bir pisliyi görəndə desin ki, vallahi sən heç halda işin eləməmsən, bu da artıq nədir? Yəni, neymətə, yəni ə, e, şükr əvəzinə, yəni küfr eləməkdir ki, bu da hansı küfürdür? kiçik küfürdür. Və həmçində Buxariyada bu hədis gəlib ki, Buxari bu hədisi bölmə öz kitabında qeyd edəndə bu bu adda qeyd edilib ki, babu kufranul aşir və kufrun dumna kufr. Deyir ki, e, e, e, ya yoldaşına, yəni ərinə, yəni küfr eləmək, onun elədiyi yaxşılığa və küfr eləmək hansı küfr, hansı küfrdür? Kufrun dumna, yəni kiçik küfürdən kiçik küfür. Yəni bunu Buxari bu cür, yəni təsəvvür edirəm ki, Buxari fəqih salin və Buxari fiqh nədən götürülür? onun hədislərin bölmələrə yığmasın. Həmçində Müslümdə də bu hədis gəlib və e, İmam Nava Rəhmələ bu hədisi bu bölmədə qeyd edib ki, Bəbu bəyanu nuqsanu ləmanu minaqsi taət və bəyanu itlaqı ləfdül kufr alə qeyril kufr billahi və kufr ni'məti vəl hüquq. Yəni, bu hədisi İmam, <coughs> İmam Müslüm öz kitabında gətirib və hamilə ki, İmam Müslüm yəni, öz kitabını bölmələrə, bablara ayırmayıb. Onu bablara kim ayırıb, bölmələrə kim ayırıb? Yəni İmam Nəvavi. İmam Nəvavi ayırıb, hansı ki bu hədisi başlanğıc qoy və deyir ki, E, bölmə hansı ki, imanın naqis, imanın naqisləşməsi hansı ki, itaətin naqisliyi ilə və e, bəyan ki, bəyan eləmək ki, küfür sözü, küfür sözü Allah küfürdən başqa bir mənada da gələ bilər, hansı ki, o misal da hansı idi ki, nemət və hüquqları inkar eləmək, inkarı, e, nemət və hüquqların küfrü kimi. Və bu bölmədə də bu qadınların bu, yəni küfür, yəni hədisini gətirib. Və həmçində, yəni burada, yəni başqa hədislərdə də var, yəni Buxar Müslüm hədisində var ki, İbn Ömərin hədisində Peygəmbər buyurur ki, e, "Vaylakum, vaylukum o vayhakum. La tarju ba'd kuffara yadrubu ba'dukum riqaba ba'd." Yəni ki, vay olsun sizə və hətta ki, e, e, vay olsun sizə ki, yəni məndən sonra yəni e, küfrə dönməyin, yəni kafirlərə dönməyin, hansı ki, yəni bir-birinizin e, boyunlarınızı yəni vurmasınlar. Yəni ki, burada e, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Yadribu ba'dukum liqawa ba'd tafsilul kuffar fi hadal mawdi wa haula yusamuna kuffaran tasmiyatan muqayyada la yadkhuluna wa la yadkhuluna fil ism mutlaq iz qila kafir mu'min." Deyir, burada deyir Peyğəmbər sallallahu o sahabelərin o e, bir-birini boyun vurmaq misalını, yəni kafirlər kimi kafirlərə bənzədir və burada Peyğəmbər onları bu mövqedə, yəni küfrə, kafir adlandırır. Hansı ki, orada deyir deyir, buradakı küfr nə ilə müqayyətdir? Bu hadisə ilə. Yəni o feil ki, hansı feil ki, yəni kafirlərin feilinə bənziyirsə, bu məsələdə Peyğəmbər onları, yəni bu əməli, yəni küfr adlandırdı və deyir onlar, onlar burada mütləq kafirin kafirin adına getmirlər, daxil olmur. Hansı o kafir mömin kafir dediyin kimi, burada bu e, sahabelər əgər bu feil eləsələr, bu deyir həmən o mütləq küfrün altına gəlmir. Burada deyir həmən feil bu müqayyət olaraq yəni gəlir. Və həmçində e, başqa hədisdə də gəlir ki, Peygəmbər buyurur ki, e, Əbu Hüreyrə hədisində buyurur ki, "Ennehu qal: La targhibu an aba'ikum, faman raghiba an an abihi fahuwa kufrun." Yəni, Peyyəmsəm deyir ki, öz atalarınızdan yəni, üz döndərməyin. Yəni, bir həsiyyət gəlib ki, insanın öz atasından başqaya nisbət olunması, deyir, bu nədir? Bu, deyir, artıq yəni küfürdür. Peyyəmsəm deyir ki, kim öz atasından başqa nisbət olunur, o məndən deyil. Və bu hədisdə gəlib ki, öz atalarınızdan üz döndərməyin. Yəni, atalarınızdan üz döndərməyin. Yəni, atanın bu olduğu halda özü başqasına nisbət eləmə və kim deyir ki, öz atasından üz döndərərsə, o deyir, artıq onun elə nədir? Yəni, küfürdür. Burada küfür nədir? Kufrun dumna kufr, yəni e, kiçik küfürdür. Və bu baxımdan da alimlər bu hədisdən fayda fayda çıxardır ki, hansı ki, yəni bu bizdə daha çox hal olur ki, məsəl üçün e, evlənəndə görürsən ki, qadın öz e, yoldaşının familiyasını götürmək, bu da artıq yəni şəriətlə düz salmır, çünki orada qadın artıq öz nəsəbini it itirmiş kimi salir. Çünki onun əgər familiyası, tutam, atasının familiyası Əliyevsə, yəni bu o nəslə aiddir və bizdə adət var ki, evlənəndə yəni qadın öz ərinin familiyasını götürür və tam ki Əliyevdən keçir Həsənova və artıq nə olur? olur Həsənova. Aydındır? Hansı ki, o nisbəti nə kimi olmalı idi? Öz atasına. Və baxımdan da bunu eləmək, yəni e, insanlar çalışmır, eləməsə kimsə eləyibsə, e, artıq yəni bu yəni bağışlanmış, amma ki bilsin ki, yəni belə bir hallar olsa, yəni məsləhət eləsən ki, belə şeylər eləmək düzgün deyil. Və burada da yəni atalardan üz döndərməyi də Yəni Peyğəmbər sallam necə küfr adlandırdı? Yəni kiçik, yəni küfr adlandırdı. Həmçinin İbn Həcər də bu hədisin şərhində buyurur ki: "Və leysel murad bil kufr həqiqatul kufr allati yuhallidu sahibi finnar." Və burada deyir ki, burada küfr həqiqi küfr deyil, hansı ki o küfr edənin sahibi nə olur? Əbədi, yəni deyir cəhənnəmdə olur. Və bu da onu göstərir ki, buradakı bu küfr, yəni kiçik küfr, yəni mənasındadır. Və İbn Rəcəb rəhməhullah buyurur ki: "Qad varada itlaqul kufr ala ba'dul muharramat və itlaqun nifaq aidan." Və deyir İbn Rəcəb buyurur ki, həmçində küfrün itlaqı, küfrün itlaqı bəzi haramlara itlaq olunub və həmçinin də və həmçinin də hətta nifaqa da bu küfr yəni itlaq olunub. Bu da onu göstərir ki, yəni küfr, küfr zülmə də itlaq oluna bilər, nifaqa da itlaq oluna bilər, hətta bəzi fasiqliyə də yəni itlaq oluna bilər. Hansı ki, e, görürsən ki, bəzi necə ki dedik ki, e, asiliklər küfrün şöbəsindən sayıldığı kimi itaətlər nəyin şöbəsindəndir? Yəni imanın, yəni şöbəsindəndir. Və həmçində ümumiyyətlə burada, yəni başqa alimlərin də rəyi çoxdur. Və İbn Həcər də burada Hədsin şəhərində e, yəni öz e, qadının öz ailəsinə, yəni öz ərinin yaxşılığına, yəni küfr eləməsində buyurur ki, fi cavazul itlal kufr alə zunub əlləti la e, tuxricu anil millə təğlidan aləl fəilihə. Və burada İbn Həcər bu hədisdən, yəni qadınların, yəni cəhənnəm əhlinin çox olmasına səbəb onların öz əllərini elədiyi küfrləri, yəni nemət küfrü olmağından o hədisdən fayda çıxarır. Deyir ki, bu hədis onu göstərir ki, həqiqətən də bəzi günahlara küfr itlaq eləmək olar, hansı ki, o küfr onu millətdən çıxarmayacaq, hansı ki, bu əməli, e, e, necə deyəli, əməli e, e, şiddətləndirməkdən ötəri o əmələ küfr itlaq eləmək olar, aydındır, küfr itlaq eləmək olar, hansı ki, o əməli şiddətləndirməkdən gətirib insanları ondan yəni, uzaqlaşmaqdan ötəri. Və həmcə bu baxımdan da yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdə görürsən ki, məsəl üçün e, zinə eləyənə və hətta ki, oğulluq eləyənə və hətta ki, ona borcu olana canazə qılmaması o demək deyil ki, Peyğəmbər sələm onu yəni, kafir görürdü və hətta ki, millətdən çıxmanı görürdü. Əksinə, Peyğəmbər sələm əmr eləyirdi ki, gedin, neyinin, qardaşın canazə qılın. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-in özünü bu feil eləməsi nəyə göstərirdi? Həmən feilin, həmən işin, daha da dəhşət olmasın ki, yəni gələcəkdə də yəni insanlar yəni bundan yəni çəkinsinlər. 5 dənə. Və inşallah yəni bu qədər yetər. Mövzu uzun mövzudur və çalışmaq lazım ki, yəni hissə hissə götürək, hətta ola bilər ki, məsəl üçün bu mühüm e, mühüm yəni dərs kimidir və inşallah ola bilər ki, gələn dəfədə də kiminsə sual doğurarsa, E, çalışaq hissə-hissə götürək ki, başa düşək. Hətta e, bəzi incəliklər var ki, insan başa düşməyi mühümdür. Çünki görürsən ki, məsəl üçün e, deyirlər ki, filan kəs belədir, filan kəs belədir. Sabahsın görürsən qardaş məhsə gəlmir. E, niyə görə? E, bəs axarsa sən demə Azərbaycan küfür ölkəsidir. Burada cümə vacibi nədir? Tədricən görürsən ki, Allah uzaq eləsin saqqalını da qırxırlar ki, saqqal dəvət edir. Onun içində ki, vallahi deyir, saqqal dəvət edir, ziyan eləyir, onu da aradan götürürlər. Cüməyə gəlmir. Bunlar hamısı nəyə göstərir? Amma əslində onlar cüməni inkar eləmirlər. Onlar yəni, sən əslində onların hədəfi nədəndir? Məsciddən uzaqlaşdırmaq. Amma yığılırlar nəyirlər də ona görə çalışmaq lazım ki, belə bir şübhəyə düşən kimi qayıtma lazım. Elm əhlinə qayıtma. O elm əhli ki, hansı ki, necə, necə deyirlər, artıq e, necə e, artıq e, yəni Allahdan qorxan olsun, yəni bilib e, bildiyini əməl edən olsun. Ancaq insan yəni özünün fasiq olduğunu elan eləsin, bildirsin və sonra da öz hökmün kiməsə yersin, əmr eləsin. Yəni Allah Subhanahu bizi onlardan qorusun və bizim məclisdə həqiqi fitnə əhlindən qorusun və bizi yəni haqqı haqq kimi başa düşməyi nəsib eləsin və bizə Allah Subhanahu taala bildiklərimiz əməl edənlərdən qismət elə bizi, yəni günahlardan çəkindirsin və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.